Kultur munduko eragile gisa, eh, guk ere nahi izan dugu gure agia ekarri eta gure dinamika uh, Euskal Herrian uh, iragaiten ari den bake prozesuan. Lehenik azpi marratu nahi dugu, uh, den uh, apililaren sortzian eta erakunde armatuak uh, armak utzi bazituen ere, argi utzi nahi dugu prozesu hori ez dela hortan bukatu eta preseski orain ateratzen dugun lema da eta orain presoak. Uh, prozesu hortan ikusten dugun bigarren uh, garrantzitsua baita orain presoak ateratzea eta presoen kausari eh, lotzea. Beraz, zergatik orain irailaren ogoita amarean antolatzen dugun eh, egun hori, eh, lehenik be, artista, kakotzen artian, artista gisa gure sustengua erakusteko publikoki uh, bake prozesuari, diendea uh, deitzeko parte hartzerat egunaldi aldi horretan bere sustengua ere erakusteko, biztanda, da, espero dugu numera handian bilduko girela hemen lu osoan, bake bake prozesuaren alde, eta bigarrenik, ez da gordetzeik, uh, eh, dirua bildu nahi dugu, heldu den abenduaren bederatzean Parisen antolatzen, antolatua izanen den mobilizazio egun hortan, egun hori inala untsa antolatzeko, uh, ez da gauza erresa diendea Euskal Herritik mugitzea Pariserat egun berean eta egun batentzat, beraz eh, horrek baditu gastu ekonomiko importantak, eta espero dugu ekonomikoki untsa laguntzea antolaketa hori. artisten justuki ardukitzen olakoa izan da, janduzu elkartasuna izan dela, aurkirik aldu dira. Uh, Deia, usu entzuten da, fena, azteko nik usu izan dut, artistak ez, ez zirela erreski mugitzen, eh, bai konzertuak musika aiteko, bai bana dinamika batzuetan edo militantismoan parte hartzeko agian pixkat gutiago, eh, hor iduritzen zait sekulako kontrarioa erakutsi dutela, eta hau dugu froga, ebe, artistak ere ez direla bakarrik airean eta eta musikari pentsatzen, bana badakitela behar delarik beren ardura eh, hartzen eta haien artean antolatzen gauzak eraikitzeko. Eta hor gauza, gauza polita eraikitzen ari da, kulturgilean ekimena, Euskal Herri osoan eta osora edatua dena, eta errandu dan bezala, lehen urratxa izan balin bada kant, kantu bat sortzea eta bideoklip eta beste, behorain konzertu edo asteko mobilizazio egun polit bat, elzen ari zauku irailaren oita marian luo eta eta ara, eta hori dena lotzen da uh, abenduaren uh, behatzean uh, Parisen uh, antolatua izanen den uh, egunaren antolaketa horoko gehan. Patrick Lajalde trikilaria da, kulture egilean mugimenduan parte hartzen du, eta justuki dinamika hori nola sortu zen erraiten digu. Esortu eh, da abenduan, uh, eh, justuki eh, ekintza zelarik abenduaren amaseian uh, arrastak izan ziren eta ondotik gu bildu ginen behala deitu zeskuinta ezker eta biara muinen dianik uh, zonbaitzu bildu ginen. Aipatzeko hori uh, zes egidan emaiten argi eta historio, beraz, hola hasi da abskanaka abskanaka eta abenduaren noita biana. Eh, bildu gira behoita amak bat uh, hemen usona kolektibo horren eh, sortzeko. Dantzariak badira, erirare, polekeleke, uh, beste batzu hola, eta gune berezi batzu sortuko ditugu haientzat, bi Tokiak dira uh, eh, taldeentzat, musikan ere ibiltzen dira batzu kontzertu moduan, beste batzu kantaldi moduan, beraz wala, deneri utzi dugu eh, tokia uh, espresoki wala, erakusteko uh, art, artistak parte hartzen altzola eta be, zerbaitek hartzen alzola prozesu honi. Gure historiak, luzeta joriak aukera behar.